Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Սարիկը հարավային Արցախի ուշագրավ դիտակետ ամրոց է։ Այն գտնվում է Հադրութի շրջանի Սիրիկ կամ Սարիկ գյուղից արևմուտք լեռան գլխին։ Տեղադրված է խիստ ռազմավարական վայրում, որտեղից անցնում էր Արաքս գետից Դիզափայտ լեռան արևելակում կիրճով Արցախի խորքը տանող գլխավոր եւ հիմնական ճանապարհը։ Այստեղ այս ամրոցի մոտակայքում են գտնվում նաև Մուլքուդարա կամ Կարմրակար Չարաբերդ Բերթահոս դիզափայտ ամրոցները։ Կարծիք կա, որ այդ ամրոցների հետ էր կապված նաև ավելի հեռու հարավ-արևմտյան Չերևացող վայրում գտնվող Թոմասի Բերթը։ Այնտեղից Արաքսի հովտում ճշնամու հայտնվելու կամ հարձակումների դեպքում ազդանշաններով ահազանգվում էր ներկայիս Դոլանլար կամ Արևշատ Գյուղի արևելյան բարձունքում գտնվող Բերթակար միջանկյալ ամրոց դիտակետին, այնտեղից էլ հաղորդվում վերը նշված Մուլքուդարա եւ մյուս ամրոցներին։ Այսպիսով տեղում կատարված հետազոտությամբ ակներև է դառնում մասնավորապես տվյալ հատվածում ամրոցների միջև կապի ազդանշանային համակարգի արկայությունը, որտեղ գլխավոր դերակատարություններից մեկը պատկանում էր առաջնային դիրքում գտնվող Թոմասի Բերթին։ Սարիկ Ամրոզ դիտակետը տեսադաշտում էր պահում համանուն հովիտը եւ անմիջականորեն կապված էր Մուլքուդարա կամ Չարաբերտ ամրոցի հետ։ Ամրոց դիտակետը կամ միջնաբերդը տեղադրված է գրեթե արևելք արևմուտ ձգվող փոքր լեռնաշղթայի կենտրոնական մասում։ Մի խորթուբորդ, անհարթ ու կտրտված վայրում եւ դատելով տեղանքից ու ներքուստ տնատեղերի բացակայությունից նկատելի է դառնում ամրոցի հատկապես դիտակետային նշանակությունը։ Լեռան ամրոցակալ հատվածն արտակուստ ունի երանգյունու տեսք։ Արևմտակողմ պարսպապատը հարավ-արևելք եւ հյուսիս-արևմուտք ուղությամբ ձգվում է մինչեւ 35 մետր։ Իսկ արևմտյան կողմում, որը ներկայումս չի պահպանվել, մոտ 25 մետր լայնությամբ չեն պահպանվում նաև հարավային լեռան եզրամասում եղած պատերը։ Այս պիսով տարածքը ներկուստ միջինչափերով հաշված կազմում է մոտ 2000 քառակուսի մետր։ Ամրոցում ուշագրավ են հատկապես պահպանվող շինությունները, Պարսպապատը կառուցված է տեղական քարերով եւ գրաշաղախով։ Պարսպի երկու կողմերին տեղակայված են կլոր հատակագծով մեկական անկյունային աշտարակներ կամ կիսաաշտարակներ, որտեղից դեպի արևմուտք եւ հարավ արևմուտք ձորահովտի եւ ամրոցի մատույցների հսկողությունն իրականացնելու նպատակով բացվում են մեկական անցքեր։ Պարսպից դուրս նկատելի են ինչ որ շինության հետքեր։ Պահպանվում է կլոր հատակագծով փոսորակը։ Ամրոց դիտակետի մուտքը արևմտյան կողմից է, Այն բացվում է Պարսպի գրեթե կենտրոնից, ունի կիսակլոր վերնամաս, ներկայումս փակված։ Ամրոցը Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում գտնվելով Թուրքերի հսկողության տակ վերածվել էր պաշտպանական կետի։ Տեղահանվել էին քարերը, փակվել էր մուտքը։ Սարիկ ամրոցի ներքնամասում հարավային զորակում հոսում է փոքրիկ գետակ աղբյուր, որից օգտվել են ժամանակին ամրոցի պաշտպանները։ Ամրոցի մասին ցավոք պատմական աղբյուրներում տեղեկություններ չկան։ Ըստ տեղում կատարված նախնական ուսումնասիրության այն վերաբերվում է 12-13-րդ տարերին։ Սարիկը կրկին օկուպացված է։